50 languages. 97 97 97คำสันธานสี่ Sidesõnad neli. Sidesõnad neli. เขาหลับ ทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ ta jäi magama, kuigi telekas töötas. ta jäi magama, kuigi telekas töötas. เขายังอยู่ทั้งที่ดึกแล้ว ta jäi veel, kuigi juba oli hilja. ta jäi veel, kuigi juba oli hilja. เขาไม่มาทั้งที่เรานัดกันแล้ว ta ei tulnud, kuigi me leppisime kohtumise kokku ta ei tulnud, kuigi me leppisime kohtumise kokku. โทรทัศน์ยังเปิดอยู่ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับ telekas töötas, sellele vaatamata jäi ta magama. telekas töötas, sellele vaatamata jäi ta magama. ดึกแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ oli juba hilja, sellele vaatamata jäi ta veel. oli juba hilja, sellele vaatamata jäi ta veel. เรานัดกันแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา me leppisime kohtumise kokku, sellele vaatamata ta ei tulnud. me leppisime kohtumise kokku, sellele vaatamata ta ei tulnud. ทั้งๆทที่เขาไม่มีใบขับขี่ เขาก็ขับรถ ehkki tal ei ole juhiluba, sõidab ta autoga. ehkki tal ei ole juhiluba, sõidab ta autoga. ถึงแม้ถนนลื่นเขาก็ขับรถเร็ว ehkki tänav on libe, sõidab ta kiiresti. ehkki tänav on libe, sõidab ta kiiresti. เขาขี่จักรยาน ทั้งๆทที่เขาเมา ehkki ta on purjus, sõidab ta rattaga. ehkki ta on purjus, sõidab ta rattaga. เขาไม่มีใบขับขี่แล้วยังขับรถ tal ei ole juhiluba, sellele vaatamata sõidab ta autoga. tal ei ole juhiluba, sellele vaatamata sõidab ta autoga. ทั้งทั้งที่ถนนลื่นเขาก็ยังขับรถเร็ว tänav on libe, sellele vaatamata sõidab ta nii kiiresti. tänav on libe, sellele vaatamata sõidab ta nii kiiresti. เขาเมาแต่เขาก็ยังขี่จักรยาน ta on purjus, sellele vaatamata sõidab ta rattaga. ta on purjus, sellele vaatamata sõidab ta rattaga. เธอหางานไม่ได้ ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัยตอยเลยยาตัวก็ตะกุยกิตาอันอุปปินุตตอยเลยยาตัวก็ตะกุยกิตาอันอุปปินุตเธอไม่ไปหาหมอ ถึงแม้ว่า เธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตามตอยเลยหาอัสติยูร์ตะคุยกิตาลอนวาลุตตอยเลยหาอัสติยูร์เตะคุยกิตาลอนวาลุตเธอซื้อรถ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตามตอสตาปาอุตโตคุยกิตาเลโยเลระหะตอสตาปาอุตโตคุยกิตาเลโยเลระหะเธอจบมหาวิทยาลัยแล้ว แต่เธอก็หางานไม่ได้ Ta on õppinud sellele vaatamata ei leia ta t ö ö k o ต t a Ta on õppinud sellele vaatamata ei leia ta t ö ö k o h เธอมีอาการเจ็บปวดแต่เธอก็ไม่ไปหาหมอ tal on valud sellele vaatamata ei lähe ta arsti juurde tal on valud sellele vaatamata ei lähe ta arsti juurde เธอไม่มีเงินแต่เธอก็ยังซื้อรถ tal ei ole raha sellele vaatamata ostab ta auto tal ei ole raha sellele vaatamata ostab ta auto